imperiestro Diocleziano el apocrifoi de Karel Čapek. Ci historio estus certe pli effica, se gia heroino estus filino de Diocleziano, au iu iunezza, cae virga estajo, sed bedaurinde pro causoi de historia vero estas cifratino de Diocleziano, mult agia, cae digna matrono, lau opinio de la imperiestro iom hysteria cae affecta, cion la maliuna tirano certa grade timis. Tial, ciam si annuncis sin al li, li interrompis audienzon cun la landestro de Cireno, al ciu per fortai vortoi estis montrantas ian malplacion cae iris renconte al sci gis la pordo. «Nu, cio, Antonia?» li lautis familiare. «Cion vi shatus? Ciu vi havas de nove iuin brul damagitoin? Au mi faru ion contrau la turmentado de rabobestoi en la circo? Au vi volas en conduci moralan educadon en la legioi? Do malcasciu tion rapide, cae sidigiu» sed Antonia restis staranta. Diocleciano, si comencis prescau solene, ion mi devas diri al vi. Ha, diris la imperiestro resigne, cae frotis la nucon. Sed, ce jovo, mi havas jus hodiau tion por fari, ciu gine povus esti procrastita cis alia foio? Diocleciano, daurigis necedeme lia fratino mi venas diri al vi che viam devas cessigi la persecutadon de la cristanoi. La paroloi pri ilia persecutado estas terure troigitai. Compreneble, iam tiam mi devas celcain por exemplo puni. Cial, ripetis la matrono, pro politicae causoi, diris la maliuna imperiestro. Rigardu, mia cara, mi povus citi al vi aron da causoi. Exemple, che la popolo tion desiras. Pro primo, tio forturnas gian atenton for de aliei aferoi. Pro secundo, tio donas al gi securan conscion, che gi estas regata per forta mano, cai pro terzio, tio estas citie quasau nazia cutimo. Mi diras al vi, Neniu prudenta cae responsa statulo tushas superflue la aferoin decutimo. Tio vecas nur senton de necertezo cae, hmm, de ia caoso. Mia ora, dum mia regado, miam faris plida novajoi ol iu alia, sed tio devis esti. Cio ne devas esti, tion mine faros. Sed la justezo, Diocleciano, diris malalaute Antonio, la justezo devas esti. Mi postulas de vi nur la justezon. Vi estas virino, cae ne comprenas tion, sed la plei gravae tascoi de statulo estas la administrai. Diru mem, kion signifas tiui cristanoi compare al, ni diru compare al fondo de regna finanza controlo. Tio estas bagateloi. Sed vi, Diocleciano, elspiris Antonia, vi povus tion tiel facile arrangi? Mi povus, cae ancam ne povus, diris la imperiestro decide. Mi restarigis la tutan regnon sur novai administrai fundamentoi, cae la homoi prescaunescias pritio, char mi lasis al ili in cutimoin se mi donas al ili tiuin quelcain cristanoin, ili havas impreson che cio restas la sama cae ili ne genas. Mia ora statulo devas scii gis cieli povas curagi cun sia reformado. Ien la afero. Do nur tial, diris la matrono amare, nur tial, porce vin lasu en la pazzo citiea i gapuloi cae criuloi, Diocleciano grimacis, se vi volas, do ancau tial, sed mi diros al vi, che mi legis libroin de tiui viai cristanoi, cae iome ancau pri ili meditis, cae cion malbonan vi trovis ce ili, envortigis Antonia impete. Cion malbonan? diris la imperiestro en pense. Male, ian kernon ci havas la amo cae cio alia, exemple la mal respecto al la mondana vantaggio, verdire tio estus tute belai idealoi, cae semine estus imperiestro, sciu, Antonio, quelcae aferoi en ilia instruo tre ege placis al mi, nur se mi havus plida tempo, cae povus pensi pri mia animo. La maliuna imperiestro incitite frapis per manplato la tablon. Sed ci estas absurda, politice absolutene ebla, nerealigebla. Eble nerealigebla, flustris Antonia. Sed protioia ili ne estas crimai. Crima, diris la imperiestro, estas cio utilas ala la stato cae la cristianismo paralizus la suverenan potenzon de la stato. Tio ne estas ebla. Mia ora, la plei alta potenzo devas esti en citiu, cae ne en la transa mondo. Se mi diras che cristana stato ne estas principe ebla, tio signifas cun logica necesso che la stato ne povas toleri la cristianismon responsa politicisto devas sobre starigi contra unesanai cae nerealigeblai revoi. Cetere ili estas nur chimeroi de frenezuloi cae sclavoi. Antonia Levigis, PEZE angelante. Diocleciano, volu doscition. Mi igis cristanino. CHUVERE? vere? Ec milde la imperiestro. Nu, cial ne? Mi diras ja, che ci havas ian kernon, cae dum ci restos via privata affero. Ne pensu, Antonio, che mi ne havas comprenon por tiai afferoi. Ancau mi volus esti ancorau ufoie o oma animo. Mi shatus, Antonio, surhocigi mian imperion, cae politikon, cae cion, Nome, nur ciam mi fin faros la reformon de la regna administrado, cae tiaen aferoin, cae poste, poste mi irus ien en provincon, cae studus Platonon, Criston, Marcon Aurelion, cae tiun ilian Paulon, au ciel li estas nomata, sed nun, pardonu, mi havas iain politicain conferenzoin.